беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец сённяшнюю вострую браму я зрабіў агляднай у рэч у тым што не аднойчы раней перадача прысвячалася розным гістарычным юбілеем летась да прыкладу мы адзначалі стогадовыя юбілеі уладзіміра жылкі уладзіміра дубоўкі а таксама наталі сарот цалкам лягічна на пачатку новага году агледзяць якія каляндарныя даты чакаюць нас наперадзе тым больш што змена стагоддзяў схіляе да рэтраспекцыяў і параўнанняў адзінае абмежаванне гаворка пойдзе толькі пра юбілейныя даты а класычны юбілей прыпадае на кожныя 25 гадоў некалі менавіта такі прынцып быў абраны для складання календароў у нашай ніве крок гісторыі ў 25 гадоў аптымальны для таго каб змянілася культурнае пакаленне і каб новыя людзі маглі пераацаніць асобу з'яву ці падзею зусім па-свойму Такім чынам юбілеі 2001 году. Юбілеі, якія выбудоўваюцца ў пэўную іерархію, што дазволіць нам вызначыць імя гэтага году, чыім імем ён можа і мусіць быць пазначаны ў гісторыі. Забягаючы наперад, скажу, што ў вострай браме мы назвалі яго годам Янкі Лучыны. Менскага паэта, якому сёлета спаўняецца 150 гадоў. Thank you. 25 гадоў таму ніхто вялікі ў беларусі не нарадзіўся пакуль бо тэрмін настолькі кароткі што даслужыцца да энцыкляпедыяў бадай немагчыма затое 25 гадоў таму адразу некалькі выдатных асобаў пакінулі гэты свет 20 сакавіка 1976 не стала уладзіра дубоўкі Рэпрасаваны яшчэ ў трыццатым годзе дубоўка доўгі час пакутаваў у гулагу, ды так больш і не вярнуўся жыць на радзіму. Апошнія гады паэт дажываў у Маскве, дзе шмат перакладаў па-беларуску клясыкаў сусветнай паэзіі. Мемуарысты згадваюць, што дубоўка быў моцна наляканы турмою. сёмага чэрвеня 1976 году памёр яшчэ адзін паэт мехась машара найбольшы росквіт ягонай творчасці прыпадае на перадваенны віленскі перыяд з пасляваенная і савецкая творчасці машары бадай нічога ўжо і не прыгадваецца а вось ягоная паэма падарожжа дзе ён опісвае вільню распораз прыпамінаецца напрыклад наведванне паэтам беларускага музею імя ивана луцкевича званіў мне адчыняе дзверы тыя наш знаны крытык на віна не бойся муза мы малыя малых малая і віна на віна гэта псеўданім антона луцкевича пра якую такую віну піша машара даследчыкі маўчаць жніўня 1976 году не стала Івана мележа аўтара ўсім вядомага раману людзі на балоце і цэлай палескай хронікі твораў якія верагодна назаўсёды прапісаныя ў бібліятэчцы актыўнага чытання беларусаў у 17 кастрычніка 76 памёр на эміграцыі радаслаў астроўскі беларускі палітык які ў міжваенны перыяд быў дырэктарам віленскай беларускай гімназіі і выкладаў дзецям матэматыку астроўскі легальна працаваў за немцамі таму савецкія гісторыкі называлі яго фашысцкім паслугачом верагодна у чорна-белых колерах яно так і выглядала у але нацыянальных інтарэсаў беларусі і беларускай нацыі тады не ўлічваў ні чорны ні белы колер А вось 50гадовы сёлетні юбілей які таксама звязаны з падвядзеннем рысы жыцця 3 студзеня 1951 году памёр архітэктар іосиф ланах бартта найбуйнейшы творца сённяшняга аблічча Мску. Самыя прыкметныя будынкі беларускай сталіцы гэта творы Лангбарда. Оперны тэатр і дом ураду, дом афіцэраў і акадэмія навук. 15 студзеня мы прыгадаем пра 75 угодкі першага нумару віленскага беларускага сатырычнага часопіса маланка а 9 жніўня адзначыць свой 75гадовы юбілей знаны дзяяч беларускай эміграцыі у амерыцы гісторык янка запруднік гадовыя юбілеі сёлета 5 верасня споўніцца 100 гадоў з дня нараджэння беларускага палітыка і знанага віленскага дзеяча арсена канчеўскага драўляны дом на вуліцы летняй дзе арсен жыў разам з братам ігнатам тэарэтыкам кааперацыі і будучым філёзафам пад псеўданімам ігнат абдзіраловіч захаваўся дагэтуль У адзін год і дзень з арсенам канчэўскім нарадзіўся віталь вольскі. Чалавек, які ў самы разгар сталінскіх рэпрэсіяў працаваў у органах НКВД. А пасля пісаў добрыя патрыятычныя п'есы і кніжкі для беларускіх дзетак. Усе ведаюць ягоную несцерку і тоўстую кнігу падарожжа ў краіну беларусаў. Праўда, гэта не ўся творчасць Віталя Вольскага. Ягоны сын Артур таксама стаў знаным паэтам і грамадскім дзеячом. А ягоны ўнук Лявон грае і спявае ў папулярным рок-гурце НРМ. Сёлета 20 лістапада спаўняецца 100 гадоў празаіку Мехасю Зарэцкаму, яшчэ як след непрачытанаму і недаацэненаму. Раман зарэцкага вязьмо уключаны ў навучальныя праграмы. А сам ён быў расстраляны ў 1937 годзе. цяпер я пераходжу да імя гэтага 2001 году сёлета 6 ліпеня спаўняецца 150 гадоў з дня нараджэння янкі лучыны паэт надта любіў тонкі стыль і краявіды сярод тагачаснага ўсеагульнага захаплення народніцтвам лучынавы паляўнічыя акварэлькі з палеся ўспрымаюцца зусім па-эстэцку іх варта перачытаць Ян Калучына або Ян Неслухоўскі надзвычай развіты для свайго часу і той моўнай сітуацыі паэт. Ён ці не першы аб'яднаў у сабе дзве плыні зародкавага беларускага нацыяналізму, усходнюю і заходнюю. Мог пісаць і па-польску і па-расійску, кантактаваць адначасова і з заходнерускімі і з крысовымі дзеячамі краю. Але найперш, натуральна, мы глядзім на эстэтычныя вартасці ягоныя паэзіі са спадчыны лучыны захавалася найболей твораў па-польску. Праўда, тут ёсць адна асаблівасць. Не могучы шырака друкавацца па-беларуску, паэт сам перакладаў свае беларускія творы на польскую мову. У выніку чаго захаваліся якраз апублікаваныя вершы і паэмы. Найперш гэта тычыцца лучынавага шэдэўру аб'ёмістых паляўнічых акварэлек з палесся можна цалкам дапусціць што арыгінал гэтага твору пісаўся по-беларуску бо захаваўся адзін раздзел стары ляснік на беларускай мове цікава што галоўны герой акварэлек стары ляснік больш літаратурны чым скажам сацыяльны ці этнаграфічны персанаж Як заўважае даследнік Уладзімир Мархель, цытую, па маштабу і ўзроўню мастацкага абагульнення роўнага яму вобразу ні ў беларускай літаратуры, ні ў іншамоўнай літаратуры Беларусі другой паловы 19 стагоддзя няма. Таму паляўнічыя акварэлькі з палесся можна паставіць у такі гістарычна перспектыўны рад выдатных твораў, як песня пра зубра Мколы Гусоўска і пантадэвуш Адама Мецкевіча, якія прадвызначылі з'яўленне энцыкляпедыі беларускага жыцця новай зямлі як у баколаса. канец цытаты гаспода вось на градцы посуд чыста ў хаце. Абраз з выявай Божай востраббрамскай маці на покуці ў вянку, таўстуха печ, вакол абеглі лавы проста змайстраваны стол. На ім выглядваў хлеб з-пад чыстай палатніны, нож побач, соль на сподку, ток чысцюткі з гліны. Заместа мосту гаспадыніна хвала, пры печы, вілы, качарга і чапела. лучына моцна прывязаны да рэчаў і да краявідаў, што часцяком робіць ягоныя вершы паэзіяй чыстай красы, якая прадвызначае яшчэ аднаго паэта будучага два стагоддзя Макссіма Богдановича. Іншая непасрэдная школы паэтычнага эстэтызму па-беларуску папросту не існавала. Словом і ў тым, што сказана раней і ў тым, што будзе сказана далей, Янка Лучына выглядае першым піянерам, адкрывальнікам. Нездарма менавіта ягоную паэтычную кніжку палічылі патрэбным выдаць пачынальнікі нацыянальнага адраджэння ў 1903 годзе праз 6 гадоў пасля смерці аўтара. Гэта значыць, што пачынальнікі ўбачылі ў паэзіі лучыны эфектыўны сродак абуджэння нацыянальнай сведамасці беларусаў. Але ж з гэткім самым поспехам мы сёння знаходзім у тых вершах і чыстую красу і курс усеагульнай літаратуры канца 19 стагоддзя і вечна актуальныя філазофскія сэнтэнцыі. Вось чытаюць такія радкі. Падумае мудры для блізкай магілы. За марай пайшоў я ў дарогу. Мне бляскам фальшывым надзея свяціла. На свеце жывем мы задоўга. Чытаю гэтыя лучынавы радкі і згадваю выснову, якую зрабіў моцна расчараваны ў сваіх філазофскіх пошуках Альбер Камю. Мы занадта доўга жывем. У дачыненні да творцаў гэтую думку можна развіваць у такім сэнсе. А што б стаў пісаць Макссім Богданович, пражыві ён даўжэй за свае 26 гадоў, якіх яму здаецца хапіла, каб цалкам выказацца і стаць беларускім паэтам нумар адзін З іншага боку 26гадовага купала яшчэ недастаткова, каб гаварыць пра вялікага паэта і народнага песняра. яшчэ одна рыса якая адрознівае янку лучыну у шэрагу іншых паэтаў і адначасова пашырае нашыя сённяшнія ўяўленні ён мянчук нарадзіўся пражыў і памёр у менску не так шмат засталося у цяперашняй беларускай сталіцы старое спадчыны каб ігнараваць гэткі факт Больш затое лучына быў прыкметным у горадзе чалавекам. Рэгулярна наведваўся ў тэатр і нават вітаў заезджую трупу са сцэны ад імя ўдзячных мінчукоў па-беларуску дарэчы. Можна сабе ўявіць, як кожны сустрэчны на менскай вуліцы вітаўся з гэтым барадатым чалавекам, які з цяжкасцю перасоўваўся па ходніку на мыліцах праменскія адрасы Яна неслухоўскага я попрасіў распавесці мастацтвазнаўцу Сергея Харыўскага. Лучыну я адкрыў для сябе сам. Добра паблукаўшы сярод бібліятэчных паліцаў, вышукваючы, што пачытаць пра індзейцаў ці піратаў, я залез на самыя недасяжныя верхнія паліцы. Там было одно беларускае. Узяў цвярдзенькую кніжачку разгарнуў Янка Лучына. Не я пяю, народ Божы, да мне ў песні лад прыгожы, бо на сэрцы маю путы і з народам імі скуты. Я ізноў ізноў вяртаўся да гэтыя кніжачкі, якую было зручна браць сабою куды заўгодна. Гэтак я прыдбаў сабе першага любімага беларускага паэта. Яшчэ больш я пачаў ганарыцца лучынам, як дазнаўся, што і ён мянчук. Прынамсі для мяне гэта было істотна, бо астатнія беларускія дзеячы культуры ўспрымаліся неяк абстрактна зушатчыны вуздзеншчыны навагарадчыны быццам бы сапраўдная беларушчына недзе далёка далёка ад менску а тут зменску і беларус неўзабаве закарцела знайсці ягоную магілу гэта давялося таксама рабіць самастойна бо тады пра менск не савецкі літаратуры не было як сапраўдны следапыт Я знайшоў магілу неслухоўскага блізу кальварыйскага касцёлу. На велічнай чорнай стэле эпітафія па-польску. Шукаць адрасу лучыну ў самім Менску марна. Часцяком памылкова сцвярджаюць, што ён працаваў у старасвецкім будынку, што на рагу валадарскага і кірава, дзе ўнізе кавярня мядуха. Гэта не так, бо гэты будынак быў пастаўлены праз 8 гадоў пасля ягонай смерти а тая ўправа лібава-роменская чыгункі знаходзілася на рагу захар'еўскай і архірэйска завулка. Гэта значыць акурат на месцы цяперашніх ходнікаў ля палацу прафсаюзаў. Дзіўная ў беларусаў традыцыя служыць на чыгунцы. Там сама дзеянка лучына паспелі папрацаваць і Альберт Паўловіч і Владзіслаў Губбок. Дарэчы, Жыў Янка Лучына зусім побач з працаю, праз квартал, таксама недзе на Юраўскай, ад якой засталіся два дамы у двары таго ж палацу прафсаюзаў. І недзе тутака ж знаходзіліся рэдакцыя менскага лістка і севера-западнага календара, дзе з'явіліся ягоныя беларускія вершы. Выглядае, каб спатрэбілася знайсці месца для помніка лучыну, дык сама лагічна было б паставіць яго дзе-небудзь на цэнтральнай то бок кастрычніцкай плошчы і плошчу заадно перайменаваць. Зрэшты, не варта пакуль нічога ставіць. Некаму ж ужо прыйшло да галавы знесці стары сапраўдны помнік Яну неслухоўскаму на кальварыйскіх могілках, каб на тое месца ускласці невялічкую шыльду з надпісам па-беларуску. Падышоў я неяк. Няма таго прыцягальна атрымцення якое перажыў колесь. Сергей Харыўскі прапанаваў пераназваць менскую кастрычніцкую плошчу ў плошчу янкі лучыны. На першы погляд неадэкватная прапанова выглядае ўсё больш дарэчы, калі знаёмішся з жыццём і творчасцю гэтага ці не самага яркага менскага культурнага героя. Лучыну усе ведалі ў Мску, а сам ён імкнуўся сведаць Мск ягоны нарыс з крывавых дзён прысвечаны паўстанню 1863 году у Мску поўны фактаў, якія ажыўляюць нам горад у мінулым стагоддзі, як зрэшты і ў наступным. Выхалашчаны русіфікаваны і саветызаваны горад набывае свае адметныя рысы і камяні пачынаюць прамаўляць. Мы чуем іх голас. Oh. Такім чынам моя прапанова прысвяціць гэты год янку лучыну, якому 6 ліпеня сспоўніцца 150 гадоў. Верагодна, мы зробім яшчэ перадачу ці нават не адну, у якіх будзем разглядаць розныя аспекты гэтага імя і гэтага жыцця і жыцця, якое адбывалася вакол гэтага імя. А сёння на завяршэнне перадачы нагадаю, яна аглядная і прысвечаная юбілейным датам новага году. Я назову яшчэ некалькі дзён, якія варта адзначыць сёлета. ліпеня 325 гадоў таму нарадзіўся апошні кароль рэчы паспалітай станіслав август панятоўскі пасля гэтага беларусамі кіравалі толькі расійскія начальнікі або іхныя марыянеткі 8 траўня 450 гадоў таму памерла легендарная барбара радзівіл. І апошняя дата ў маім спісе 19 траўня 1476 году гэта значыць 525 гадоў таму нарадзілася алена ивановна дачка маскоўскага князя Івана III і жонка вялікага князя літоўскага Александра. Іван меркаваў з дапамогай гэтага шлюбу актывізаваць агрэсію Масквы на землі вялікага княства літоўскага. А Александр наадварот думаў такім чынам тую агрэсію спыніць. Во якая роля выпала на долю беднай кабеткі Алены Іванаўны. Ну не магла ж яна разарвацца на дзве паловы, каб дагадзіць і бацьку і мужу скончылася ўсё трохгадовай вайною ў дзвюх краінаў яшчэ адной у сённяшніх тэрмінах расійска-беларускай вайной у